Every time I girl, Lisa, okay, ja o my girl, Lisa, no way, baby, they don't run bye bye. Slide, slide, slide, bude I got Lisa, okay, ja o tome got Lisa, no way, baby, girl, them bye bye. Bye bye. I got Lisa, okay, ja o tome Lisa, no way, baby, they don't run bye bye. Slide, slide, slide, bude jak kaj kaj. Okay, I got Lisa, okay, ja o tome Lisa, no way, baby, girl, run, bye bye. Bye bye. Ay küteler ötüyor pat pat pat Benim money hep double up kat kat kat Mahalle yanıyor block fucked up Salmedi benim malları toptan kap uh, Manitala dolmuş club Çok hot'dan Julio'la dolmuş kap Yeah istiyorum girl non stop Senin body'ni durmadan kız don't stop G-Wagon geni seni whip kompak Manita toxic kestim kontak Dese on kat katlayamıyorum çok fat Mami hoplat koca götünü hoplat Şop yap cadde bostan Zorlu da Chanel'i Dior'dan Yetmez çarşaf ver yorgan Din reksime koyar eğer takımaya geldiysen okey ya oturmaya geldiysen no way baby derim ben bye bye Slide, slide, slide buraya kay kay Eğer takımaya geldiysen okey ya oturmaya geldiysen no way baby görürüm bye bye Bye bye Eğer takımaya geldiysen okey ya oturmaya geldiysen no way baby derim ben bye bye Slide, slide, slide buraya kay kay geldiysen Okey eğer oturmaya geldiysen No way baby görürüm bye bye Bye bye Takılmaya geldiysen yes yes Kapılmaya geldiysen kovuldun Çalışmaya başladım prenses İki göğsünün arasında boğuldum Yoruldum git gel git gel git Dölün der fit ver fit ver fit Let's go kero beat ver beat ver beat Like hitler patlar hitler hit oh shit oh shit Takılmaya geldiysen oley Oturmaya geldiysen no way Change motoristi iki Oturmaya geldiysen oley Oturmaya geldiysen no way Change motoristi iki jockey Verdim okey eğer takımaya geldiysen okey Eğer oturmaya geldiysen no way Baby derim ben bye bye Slide, slide, buraya kay kay Eğer takımaya geldiysen okey Eğer oturmaya geldiysen no way Baby görelim bye bye Bye bye Eğer takımaya geldiysen okey Eğer oturmaya geldiysen no way Baby derim ben bye bye bag, at least I know way, baby girl, them bye bye. Bye bye.